Հա։ Ինչ։ Հեյ։ Վիկա, բայց դու սկսկյասլի չխչխկոցը մեջին քյավեջ, հա։ Հա։ Ինչ։ Հա, հա։ Հովանիսյան։ Հովանիսյանը գրած։ Հա։ Գնումա записи։ Ալո։ Ալո, ալո։ Պարոն Հովանիսյան Մարգարիտանա։ Այո, այո։ հա։ Սերգեյ Լավրովի երեկվա հայտարարությունը ինչպես որակենք, ավելի շատ ուշադրություն, թե մտահոգություն է առաջացնում մտահոգությունը նոր չէ Պարզապես վերահաստատում է, որ Ռուսաստանի առաջարկը, այսպես կոչված, Արցախի եւ հայ ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ըստ էության ամենավատ նկարագրությունները, որ կան, նաև հաճախ օգտագործում են նկարագրելու համար կամ ներկայացնելու համար այսպես կոչված արեմտյան տարբերակները եւ ընդհանրապես գոյություն ունեցող տարբերակները, ընդհանրապես կրկնությունն է կամ մի խորքային տարբերություն, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պահանջում է, որ այդ ամենը իրականացվի իր վերահսկողության ներքո։ Կամ առնվազն իր մասնակցությամբ մերժվեն մնացած այլ հարթակները։ Սա է աստորեն տարբերությունը, իսկ մեզ ուզում են համոզել, որ Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը իբր էականորեն ավելի բարենպաստ է, քան մնացած գույություն ունեցողները։ Այսինքն ավելի շատ մտահոգություն որակենք։ Մտահոգություն է, այո, բայց մենք սրա մասին շատերս խոսել ենք շատ վաղուց, բայց մարդիկ ովքեր ում համար անակնկալ էր այս հայտարարությունը, պիտի որ այո մտահոգվեն։ Լավրոյի խոսքով ամենիզգային հարցը մնում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության հարցը։ Իհարկե Լավրովը ինչպես արևմտյան հարթակներում է նշվում, այդ հարցը կապել է Ալմաթայի հրճակագրին, միաժամանակ իհարկե հիշեցնելով Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության հարցում Ադրբեջանի պատասխանատվության միջազգային պարտավորությունների շրջանակում։ Նա նաեւ խոսել է պարտավորությունների մասին, ինչ հասկանալ այս համատեքստում։ Պատվավորությունները առաջին հերթին կապված են նախ նույնիսկ հրճակագրում կա հողում ազգային փոքրամասնությունների վերաբերյալ եւ ամենակարևորը Հելսինկյան ակտը։ Էլ քանի որ Ադրբեջանը ըստ Լավրովի ԵԱԿ անդամ է, եւ Եվրոպայի խորհրդի անդամի, տարբերություն Ռուսաստանի, որը Եվրոպայի խորհրդի անդամ չէ այլևս, ապա այն այսպես ընդհանուր պարտավորություններ է գրում, այդ պարտավորությունները գրում են նաեւ Հայաստանը կապված մեջ փոքրամասնությունների վերաբերյալ քաղաքական ինքնավարության կամ տեղական ինքնակառավարման բարձր մակարդակի մասին այստեղ խոսք չկա խոսքը վերաբերվում է մոտավորապես այն կարգավիճակն է, որ հայերը ունեն ջավախքում, ասենք կամ այլ քվեմոկարտիում եւ այնտեղ որտեղ կան կենտրոնացված ինտեգրված հայկական համայնքներ։ Ահա Արցախի ապաշրջափակման մասին խոսելիս ուրեմն առնչությամբ Լավրովի խոսքում ասաց, որ Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը վերականգնելու անհրաժեշտություն կա եւ միևնույն ժամանակ դա նկատելիորեն կապակցվում է բանակցային, այսպես ասած, մեծ փաթեթին, ինչը նույնն է բոլոր միջնորդների պայմաններում։ Կոնկրետ ինչ փաթեթի մասին կարող է խոսքը գնալ։ Եկեք այստեղ պետք է տարանջատել ՀԱԿ-ը որոշման մեջ, ԵԽՎ որոշումներում, Եվրոպական միության որոշման, Ամերիկայի մեծանանգների հայտարարություններում, առավել եւս միջազգային դատարանի հայտարարության մեջ որևէ կապվածություն, կախվածություն ընդհանուր փաթեթից չի հնչում եւ կա ուղակի պահանջ բացել Լաչինի միջանցքը։ Ուղակի անկախ մնացած հանգամանքներից։ Ահա Այստեղ խոսքը գնում է, որ փաստորեն այն ինչ ասեց Ալիևը վերջին Իշուշիի այսպես կոչված ելույթներում եւ հարցի եւ այդ պատասխանների ժամանակ, որ մենք օգտագործում ենք Լաչինի միջանցքը որպես գործիք ճնշում գործադրելու հայերի վրա, որպեսզի իրենք ընդունեն ողջ պատետը իրենց համար անընդունելի բոլոր այսպես մանրամասներով։ Սա է տարբերությունը։ Ա, չի կարելի Լաչինի միջանցքը կապել Արցախի նույնիսկ ընդհանուր կարգավորման հետ։ Դա միջազգային հանրության համար գոնե տեսականորեն լուծված հարց է, որ այ Արցախա հայերի ապահովության եւ կենսագործունեության համար այդ միջանցքը պիտի գործի անխափան։ Ահա Այսինքն սա մեկը մյուսի հետ կապել պետք չէ ու ընդհանրապես միանշանակ այդ կապելը բխում է միայն փաստորեն մինչ այսօր Ալիևի հռետորաբանությունից էր բխում այսօր կարելի ասել Ռուսաստանի Դաշնությունը կրկնում է այդ հռետորաբանությունը որևէ այլ տեղ դուք չեք կարող օրինակ բերել որտեղ այդ ամենը իրար հետ կապվում է Հայկական կողմը ըմբռնում ունի Լեռնային Ղարաբաղի հայերին ադրբեջանական ներկայացուցիչների հետ շուտափույթ հանդիպումների մեջ համոզելու անհրաժեշտության մասին համապատասխան օրենսդրությունից ու միջազգային պարտավորություններից տվյալ դեպքում Ադրբեջանի բխող իրավունքների համաձայնեցման համար ներառյալ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների ապահովման մասին բազմաթիվ կոնվենցիաների նշել էր Լավրովը սա հասկանալ որպես արդեն արկա համաձայնություն ակնարկ թե հետագա ճնշման նախազգուշացում նայեք խնդիրը որն է։ Ադրբեջանը պնդում է, որ նման բանակցությունները մի հարցի շուրջ պետք է լինեն Արցախա հայության ինտեգրումը Ադրբեջանի։ Արևմտյան կողմը այլ կերպ նայեմ այդ ամենին, որ առաջին հերթին պետք է հաշտեցման պայմանները կնքվեն, երաշխիքների պայմանները կնքվեն եւ պետք է ժամանակ տրվի, որպեսզի Արցախահայությունը իր ինտեգրվելու կամ չինտեգրվելու չափը համատեղ խաղաղ պայմաններում որոշի։ Ինչը նույնպես մեր համար շահելի չի հնչում։ Ահա Սակայն մենք տեսնում ենք, որ Լավրովի տեքստում հստակ խոսվում է արդեն ինտեգրման մասին, որովհետև եթե դու ապրում ես մի երկրում եւ օգտվում ես քո համար փաստորեն չափորոշիչները միայն այդ երկրի համանadrությունն են, այդ երկրի օրենսդրությունն է եւ այդ երկրի իր վրա վերցած միջազգային պայմանավորվածությունը, այդ թվում տարբեր տարատեսակ կոնվենցիաների, որոշումների, ՄԱԿ-ի կանոնադրության, ԵԱԿ կանոնադրության եւ այլն եւ այլն։ Այդ պարտավորություններն են։ Դա նշանակում է, որ նախապես արդեն համաձայնվել է ինտեգրմանը եւ ընդհանրապես ինտեգրման ճանապարհային քարտեզի եւ պայմանների մասին է լինելու բանակցությունը։ Այն ինչ որ ասում է Ալիևը։ Այսպիսի բացահայտ, երբ որ Միշելը, ես չեմ ուզում արդարացնել կամ այսպես ճերմակեցնել արեմտյան այսպես հարթակները, բայց երբ որ Միշելի հայտարարության մեջ կամ Բորելի կամ Բլինկենի մենք մեկ տող ենք գտնում որը մեր համար անընդունելի է մեծ աղմուկ ենք բարձրացում եւ ճիշտ էլ անում ենք իմիջայլոց Չէ, ասում ենք, որ այ օրինակ ամնիստիայի այդ հայտարարությունը ողջուները չէր կարելի, մի օրինակ։ Երկրորդը աղդամի այդ ճանապարհի մասին եւ այլն, բազմաթիվ օրինակներ չէ կարող ենք բերել։ Այստեղ ողջ տեքստը դրա մասին է։ Այստեղ ոչ թե կահաղումներ, որոնք մեր համար պետք է մտահոգիչ լինեն։ Ռուսական Լավրովի հայտարարության ողջ տեքստը Արցախը սկուտերի վրա Ադրբեջանին հանձնելն է դրա փոխարեն ստանալով Ադրբեջանից Արցախում զորամիավորում պահելու հնարավորություն։ Ինչ որ շրջան։ Այդպես կարող ենք հասկանալ այս խոսվեց նաև երկրորդ ուղու շուրջ քաղաքացիական հասարակության հենց ամեն ինչը վերում է դրան, ինչպես հասկացանք, հա որ փորձել վերսկսել երկխոսությունը երկրորդ ուղու շուրջ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների փորձագետ քաղաքագետների միջև։ Նայեք, այդ ամենը կա։ Կա յակը, պանջներում կա ամբողջ աշխարհը մեր հետ այդ լեզվով է խոսում, մեր դուրգատը չկա, որ պետք է երկխոսել, որ ցանկացած երկխոսություն բռնությունից եւ էսկալացիայից ավելի լավ է եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ նորություն չկա, ռուսները կրկնում են այնինչ ասում է աշխարհը կոնտեքստն են փոխում կոնտեքստը երկուսն է կրկնվում եմ դա ռուսաստանի ներկայության մոնոպոլ ներկայության ապահովումն է Արցախում եւ և, և, և, և, և, և, և, և, և Ադրբեջանի ինտեգրվելը որպես անխուսափելի քայլ։ Ահա։ Սա է կոնցեպտը ռուսական Լավրովի եւ ես կարծում եմ որ նույնիսկ Հայաստանում կգտնվեն մարդիկ, որոնք ասեն ինչ է եղել որ։ Բայց դա ոչ միայն նշանակում է դա ավելին է քան 20 թվականի պատերազմը պարտվելը։ Դա ընդհանրապես նշանակում է ռազմավարական կապիտուլյացիա Թուրքիա եւ Ադրբեջանի առաջ ռուսական ճնշմամբ նաեւ համատեղ ճնշմամբ ինչը որևէ կերպ արդարացնել չի կարելի ոչ մի լավ բան չսպասենք սրանից այսպես ասենք այս հայտարարությունից ոչ այս հայտարարությունից որ ես հուսով եմ որ Լավրովի հայտարարության հնար, Ռուսաստանի հնարավորությունը լավ էսպես ասենք իրականացնելու Լավրովի հայտարարության թեզերը որքան գնում են նվազում են։ Ահա սա է մեր հույսը, որ հնարավոր է մենք կարողանանք մեզ համար շատ ավելի շահեկան լուծումների հասնել։ Ահա, լավ, շնորհակալություն ձեզ շատ։ Հմ, խնդրեմ։